Antion Maia gurekin, egunon? Egunon. Eta gure esmenak? Mila esker. Pentsatzen dut uh, berezia dela ez, sari hori, Louis Joane saria? Bai, hori da, bai, ibilbide eder baten uh, amaiera bai. Zure tesia nola orkestuko zenuke, uh, zein izan da zure gaia? Orduan, uh, nik landu dut justizia transizionaren konzeptua, Euskal Autonomia erkideguan. La, la burbilduz, uh, justizia transizionalaren uh, ulertzeko, euh, esparru berezi batean euh, kokatu behar gira, uh, esparruan. Horrek eran nahi du, diktadura bat bukatu eta, edo gatazkar matu bat bukatu eta, hainbat erronka plantatzen dira. Eta erronka horietatik bat da, jakitea diakitea nola kudeatzen eta nola tratatzen diren, gertatu diren uh, bortitzkeli larriak erronka aurre egiteko, justizia tradizionalak, edo klasikoak, ez ditu beti erantzun egokiak eh, emaiten al, adibidez, genozidio bat pasatzen denean, ez dira ubendun guziak e, ipaitzen al, hauzi, eh, animaleko, animaleko hauzi batean. Eta hor, gertzen da justizia tradizionalak, uh, zenta justizia tradizionalak instrumentu alternatibo batzuk proposatzen ditu, giza eskubide la, uh, urratze larri uh, horiei uh, erantzuteko eta uh, biolentzia hori ez errepikatzeko zuk uh, aztertu duzuna uh, justizia tra transizionalaren eh, kontzeptu hori, baina gero zentratuz Euskal Autonomia Erkidegoan, 2000 ta ama bostean, hasi zinuen zure tesia? Bai, hori da. Or, eta hori gehi arte? Hori da, hori bost urtez uh, lan, nuen, hasi nuenean ikerketa, ardaz nagusia zen nola kodeatuak uh, diren, eaen, Gertatu diren giza eskubide urratze uh, nagusiak hor gerla zibilatik orain arte. Gero, uh, eh, 2008an ez nuen bat ere espero, hor bost urtez hain gauza uh, gertatuko zirela, uh, etaren amaiera hain berezi hori, uh, ez nuen pentsatzen ba, franko aterako zutela bere uh, eta hainbat uh, hainbat gauza. Eta ene ardatza hori izan da, ikustea nola legeak, nola instituzioak ere bai, eta nola agintari publikoak ere, nola ipatzen dituzten uh, giza eskubide urratze desberdin horiek, eta nola ari den sortzen, ongi alagaizki, eh, memoria kolektibo bat uh, eh, ean, baita ere, beste mudu batean, ba, Euskal Herrian uh, ere bai. Memoria kolektibo baten era ikitzeaz, beraz ikerketa, benen, uh, diskurtsuetan oin ahitua izan da. Diskurtsuak eta konparaketa lege diari egin bai. duzu, ez? Hori da, lehenik landu ditut ba, legeak zer dioden, biktima desberdinen zat, ze eh, pentsatu eden, erreparazio eh, gisa, ze uh, aitorpen instituzionala pentsatu eden legeak irakurtzen, irakurtzen direnean. Horre da zuzen bidean, ba, aitorpen asimetrikoa garatu dela eaen, biktima desberdinen artean, eta baita ere lan ditut, ba, uh, instituzioak, jarularitzak adibidez, uh, ze diskurtso uh, egiten duen uh, Uh, biktimen aipatzeko, biktima desberdinen aipatzeko, baita ere ba, gizarte zibilaren uh, barnean, uh, hainbat erakundeak nola, uh, edo elkarteak nola uh, iragana nola presentatzen duten eta ze memoria bultzatzen duten uh, esparru publikoan ere bai. Mm -hmm. egin dutena da legeak uh, landu, diskurtsoak ere landu eta ikustean kontrastatzea zer gaiten den eta zer egina den konkretuki. Mhm. Eta horrek, ba, hainbat kontra esan ere, eh, agertarazi ditu eh, ene eh, ikerketak. Hori da, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan zentratu da zure ikerketa. Uh, diskurtsoak adibidez, Eusko Jaurlaritzarenak, Euskal Gatazka aipatzen ote du edo ez? Orduan, hori uh, hori ez nuen ene, ene lana aipat uh, nuenean, eta hor, gero pixkanaka, pixkanaka konturatu nintzen, ba, Jaurlaritzaren uh, iztegian edo diskurtsoa batzuetan, txosten guztietan, hainbat mekanismo sortu ziren, uh, e, bak egintza eta bizikidetza plana, mm. uh, Fernandezekin uh, adibidez, jaurraizaren arabera ez da uh, Euskal Gatazka armaturik izan. Baina, uh, oartu nahi, ikerketetan, justizia transizionalaren mekanismo batzuk aplikatuak direla, uh, eta ez den gatazka armaturik aipatzen. Eta hori, uh, ez nuen inoiz ikusi eh, beste munduko beste tokietan, nola uh, esan gabe egiten den. Bo, ni naiz, iparaldeko naiz, eta hori nahiko interesgarria atseman nuen, zenta iparaldean argunt alderantziz gertatzen da. Justitat transizionalaren eta uh, euskal uh, matuaren iztegia erabilida, uh, aietetik uh, orain arte, agintari publiko kasik guztiak aipatzen dute, gizarte zibilaren uh, erakunde askok eh, erabiltzen dute, ere bai kasik automatismo bat bezala... Berengan atu dute emengo ori, politikari, ahunt, adibidez. Denak. Kiskurtsua. Baina, realitatean ez da mekanismo konkreturik edo berezirik uh, uh, garatu, pentsatu, justita transizionalari begira edo bakeari uh, begira. Ea eri konparatuz, argunt alderantziz, beste gauza bat alderantziz gertatu da. Eta garatu da, iztegi bat, baina me mekanismorik ez. Eta naiz eta uh, Baionako deklarazioan 2000 lauean, akintari askok aipatu, zuten, alderdi politiko uh, askok aipatu zuten behar zela egia, e, egia bat zorde bat, behar zela amnistia lege bat, Eta hor, bimilata imeretzi ian, uh, jarrone etxegarraiek aipatu zuen uh, iparaldeko gizartea, zela justizia transizionalaren euh, artisaua, baina diskurtso hori aparte ikusten da mekanismorik ez dela landu, ez dakit pentsatua izan ez, diskurtsoak baizik euh, euh, landu ditut, baina konkretuki ikusten da uh, kontua lantzen dela, Baina badirudi eh, Euskal Gatazkaren arazo kasik bakarra dela presoen kontua eta gai asko bazertuak dira, uh, biktimen kontua bereziki, Euh, ez bakarrik etaren eh, biktimak, galeko biktimak, eh, torturaren biktimak ere bai, eta horregatik ba, eh, bat, justizia transizolan, buskabat, hankamot uh, garatu da, iparaldean, eta hor ikusiko alduden urteetan zerbait landuko denez, baina momentuz hor argunt alderantziz, eairi e konparatuz, alderantziz garatu da gauzat. Eta, nola posible da hori zer, uh, biztana ez abereziki zure lana, baina nola ikusten duzuzuk desberdintasun desberdin hori? Uh, nik desbernitasun hori euh, uh, eta sozialki uh, esplikatz, esplikatzen alko nuke, historia ez dire ez da ahunt berdina izan eta hori aitortu berda da ere bai, ba, lur alde bakotak bere historia izan duela eta biolentziari buruzko uh, ba, berezia duela ere bai. Etaren biolentzia askoz gehiago eaen uh, eh, senditu dela, galekoa uh, askoz gehiago iparaldean ere bai, orduan bai sensibilitate desberdinak dira. Eta hori, ba, uste dut, uh, diskurtso publikoetan, Iparaldean, bereziki, desberdintasun hori ez dela kontuan hartua. Eta gatazkan ere adibidez iparretarrak eh, sartua da? Hori, eh, beste puntu izigarri interg bat eh, agertu da, ene ikerketan, uh, eh, diakinez, kontua, gaia ez dela bat izan aietetik landa, diskurtso publikoetan, hainbat aktorek ez dute bat ere haibatu, ez uh, agintariek, ez uh, gizarte zibilako buru batzuek, ezakit baki bidean edo adibidez baki artisa hauetan ere bai, iparaldean ez da ipatzen, baina uh, eh, EAN elkarte batzuek, uh, foro soziali lehonkorak adibidez, aipatzen du iparretarakeko gaia, eta bestalde, uh, eh, jauradizak ere uh, txosten batzuetan, uh, euskal kasua aipatzen duenean, ba, iparretarakeko uh, gaia aipatzen du. Eta hor, bat beste kontra esan bat, nun e, lotu berezitasun bat, ba, aipatua eh, da, baina ez uh, eh, iparaldean. Baita azkenean eh, orokorki horki erraiteko, baina tabu bat edo asumitzeko zailtasuna gehiago publikoki, behintzat hor diskurtsuetaz ari baikira, eaen edo hemen iparaldean gai bako txari, bako den gaiarekin. Ba, behar ba, erreztasunarekin, ba, ba, unkitzen du, unkitzen duena, Baina gero ezakit nik zer den uh, diskursoen egilean uh, intentzioa, nik bakarrik uh, tekstuak <laughs> irakurri ditut eta diskurtsoak baizik gero ez niz uh, erakunden euh, barnean ibili ez zutel karrizketarik euh, egin puskabat uh, kanpotiar bezala begiratu ditut euh, hmm. eta irakurri ditut diskurtsoak ikusteko ze agertzen den uh, kanpotik. Liburuan ateradoa bera zure tesia, orain txetan, uh, Louis Joane Sariari euh, esker, norrentzat da libururi? Euh? alde batetik uh, arloaren zat, eaeko kasuak hainbat gauza irakasten ditut justizia transizionali buruz, baina uste dut ere bai, bon, tesiaren formatua du, noski, baina uste dut ba, erritar guzien zat interesgarria dela, zen eta niretesian panorama orokor bat landu dut eta presentatzen dut, zen izan diren uh, giza eskubide uh, urratzeak, eta zen diren uh, diskurtso eta instrumentu uh, bereziak iragan traumatiko horren uh, gainditzeko eta memoriaren uh, eraikitzeko etorkizunean momentuz frantsesez, eh, laster gazteleraz, bai. eta euskaraz eh, ere uh, zinukena atera, gaur egun uh, Antion Maia beraz lagri jotarra, baina lilen bizi eta lilen uh, irakasle uh, zirelarik ere. Ebe, mil esker gurekin egunik. Mil esker zuri. Eta Adio.